แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจะถวายให้แก่วัดเป็นสมบัติของวัดท่าจงและพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาอาตมาขออาราธนาหรือเชิญท่านทั้งหลายจงช่วยกันอนุโมทนาในสมบุญนี้ส่วนที่สองจะถวายแก่พระซึ่งพักอยู่ทลาท่าน้ำที่องค์จะได้เท่าและเสมอกันขอเิอทั้งหลายจงสาธุกันบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาหรือว่าใช้ได้ เรียบร้อยแล้วก็ขยับขยายออกไปมองรู้สึกร้อนแล้วตกลงเหมือนเขียวอยู่ได้นานเลยว่ะเออไปเร่อยๆนะครับผู้สอนเระ่อยๆเดินก็าทเดินตั้งก็ได้น้ะมีเดินตั้งเลยจ้ะั้แล้วจัดเป็นทางเข้า ช่วยกันเบาๆด้วยนะเบาๆด้วยนะเป็นเจ้าภาพนะครับภาพโรงพยาบาลให้แต่ละบ้านกันเอ้าอย่าลืมไปทำงานร่วมกับเขาใช่แล้วเราเป็นตัวที่จะสานได้ลูกได้สิ่งใดที่เธอหวังและขอถ้าในจิตเธอจะทำผู้ใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่เธอ วนทองคำไม่หนึ่งวงผู้ให้เจตนาจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เวลานี้อาตมาถวายให้แต่วัดท่าตูงเพื่อเจ้าคณะไม่เจ้าคณะจะนำไปพิจารณาประกอบการหล่อพระพุทธรูปอันเป็นสมบัติของพระศาสนาขอเธอทั้งหลายจงมาในโมทนาในดุญนี้โยมโยมไม่ถ่ายก็ได้ บอกด้วยว่าญาติโยมท่านท่านถ่ายรูปนะจ๊ะอย่าถ่ายไปเลยมันไม่ใช่ดาราหน้ากล้องถ่ายไท่ใน่ถ่ายคุณท่านท่านบอกเวลานี้ได้แหวนทองคำมันหนึ่งวงแหวนนี้จะมาถวายแก่วัดเพื่อจะนำไปสมทบทุนบูชาได้งแต่ เป็นการหล่อพระพุทธรูปขอเดียวทั้งหลายจงอนุโมทนาในส่วนผลนี้เดถ่ายรูปนะจ๊ะเดถ่ายรูปเงินเชื่อฟังนะจ๊ะเขาเกิดเดี๋ยวบริจาคเข้าเข้าเข้าซ้ายมือนะฮะเข้าด้านซ้ายมือเลยนะครับไม่ติดแล้วติดเดี๋ยวนะครับขอบคุท่านติดตามท่านมานานนับปีอ๋อ ท่านสองขอได้นี้ ขอสิ่งที่เธอหวังจงสำเร็จแค่เธอทำดี มาันมันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือเมื่อมาอยู่ที่ใจใจก็อยู่ที่ตัวเธอหรือเปล่าจงทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์สว่างโปร่งท่านผู้แดงทานเออเอ้าที่มามีอะไร

เป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในบุญนี้ด้วยอันที้เสรดจแล้วก็ด้านขางเือนะครับเตรียมตัวทานคุณพระได้เลยนะก็พวกนี้ทั้งหลายถ้าทำเสร็จแล้วก็น่าจะถอยไปนะเออขยับไปได้แล้ว ของเธอจะต้องแบบสิ่งที่เธอขอผมว่าเก่าถ้าเธอทั้งหลายจงฟังเนี่ยมันจะของเนี่ยเวลานี้จะมาได้แหวนทองคำในหนึ่งวงจะบริจาคให้แก่วัดท่าจุงโดยทิ้งบัตรของสงฆ์และผู้ศาสนาเพื่อจะเอาว่าจะนำไปพิจารณาทำการ อพุทธรูปอันเป็นสมบัติของพระเจ้าและพระศาสนาต่อไปเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในสมบุญนี้เปลลกเลยนะคือเวลานี้กลายเป็นว่าท่านโคศกกระกาศบินไปละเขารู้สึกถวายกันแก่จังนะเวลานี้เราแหวนทองคำมาหนึ่งวงที่ระดับคอย ขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนนี้กนแล้วกัน เข้าด้านซ้ายมือนะครับถือมาด้านซ้ายมือยังไม่พอก็ได้ถอยออกนะฮะมันถอยเก็บได้แล้วนะฮะเออขอเธอจงมีความจบในธรรมะได้ต้นเดือนแล้วสิบสิบเลยสูงมี่สำคัญนะขยันแอบมองไปด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือ พึงบังเกิดกับเธอทั่วถึงกันแต่เอาเอาจะถวายแหวนทองหรือว่าทองมาถวายทักทีเดียวมาเพราะว่าทำตัวเป็นโพสต์ประกาศธรรมะหรือทำเองอนุโมทนามานานแล้วเวลานี้ได้แหวนทองคำประดับพลอยไปหนึ่งวง ขอท่านผู้เจริญที่ได้มีโอกาสให้แหวนทองคำเป็นพุทธบูชาแก่พิจศาสนาอาตมาขอขอบใจจะนำแหวนทองคำกระดับพลอยวงนี้ไปมอบให้แก่วัดท่าจงเพื่อจ้าสำนักจะได้พิจารณาหล่อพระพุทธรูป อันเป็นสมบัติของผู้ศาสนาขอลูกหลานทั้งหลายที่มั่งอยู่นี่จงโมทนาในสมบุญนี้ด้วยเถิดลากเลยครับลุกเลยครับ เวลาที่จะมาได้รับถวายแหวนหน้าประดับพลอยหนึ่งวงเป็นพุทธบูชาแต่พระพุทธไม่ทำปสง์อาตมาอนุญาตมอบจิตให้แต่วัดท่าจุงและสงฆ์ของวัดท่าจุงทั้งหมดเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการหล่อพุทธรูปเป็นพุทธบูชาขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในผลบุญนี้ ตั้งใจอนุโมทนาในส่วนดุศลที่ท่านผู้เจริญมอบแหวนทองคำแหวนทองขาวหรือแหวนทองเกลืออะไรก็แล้วแต่เถอะถือว่าเป็นจิตมีอานิสงส์ไปเกิดจิตทำการบูชาพระในที่ศาสนาอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นประธานอาตมาตัดสินใจถวายสิ่งที่มีค่าเหล่านี้ที่พวกเราสมมติขึ้นมา ให้เป็นสมบัติของพระศาสนาในวัดท่า เพื่อจะให้ประชาชนและประยาแลชกรทั้งรับรวมทั้งเจ้าทั้งนักนำไปพิจารณาทำการหล่อพระรูกเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาในสมบุญอะไรกันยืนดูยืนยืนนะเจ้าหน้าที่เขายืนตั้งนะฮะแล้วมาเป็นชาจับจับมือ ่มตั้งใจอนุโมทนาในผลบุญนี้เวลานี้มีคนถวายแหวนทองคำกระดับทอยเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระจักรดาทั้งมาทั้งแต่เจ้าเป็นธรรมบูชาและเป็นสังฆบูชาอาตมา มีความปรารถนา ที่จะถวายแหวนทองคำนี้ให้เป็นสมบัติของวัดท่าตรง เพื่อจะได้เจ้าสำนักจะนำไปพิจารณาทำการประกอบการหล่อพระพุทธรูปให้เป็นสมบัติของพระศาสนาลูกหลานทั้งหลายจงอนุโมทนาในผลบุญทีนี้ฟังเวลานี้ได้หวทองคำทั้งพระทังพระที่ท่านที่เจริญนำมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ อาตมา มีจิตศรัทธามอบแหวนางนี้ให้เป็นสมบัติของพระสงฆ์ในวัดท่าเตงและสมบัติของวัดเพื่อจะให้เจ้าสำนักนำไปพิจารณาทำการหล่อพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเป็นสมบัติของพระศาสนาขอเธอทั้งหลายจงอนุมาอโมทนาในผลบุญที่ชักเหนื่อยแล้วอ่ะระบาดมากเกินไปแล้วตอนนี้ขอหยุดขอไม่รับทองยาเลิกแล้วก็ เราแยกย้ายกันไปที่อื่นบ้าที่อื่นก็มีพระไม่ใช่ที่หนึ่งมีแต่พระฉันอาจจะเป็นพระเพ้อก็ได้เรามานั่งโง่ปากอยู่ทำไมเนาะไปที่อื่นบ้างเถอะอย่างน้อยๆพวกเราก็ได้ทำบุญก็ถือว่ามีใจที่เป็นบุญมี็นกุศลแล้วถ้าไม่ได้มาทำกับฉันทำกับคนอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่หรืออั้นก็อย่ามาวุ่นวายมันมากเกินไปเลย คือมันจะหมดไม่ยังเนี่ยในข้าวของลุงเนี่ยปลูกไม่รู้จักเลิกสักือ เออไอ้ขนาดจากที่เลี้ยงลูกเนี่ยที่ทำมาแต่ไกลนะอธิษฐานไายเลยพอมาถึงแล้วก็ไม่ได้เจอ เออ แล้วเรจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดแล้วคุณแต่ขอคุณท่านต่างว่าไม่ต้องมองไม่ต้องจ้างนะท่านบอกว่าไม่ได้เจอหรอกท่านจ้างเขาอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้ยินหรอกอันนั้นไม่ต้อง รีบถอยออกนะจ๊ะกำหลังก็ได้ระวังผู้ผู้ที่นี้ต้องเราต็อูนะด้วยนะครับเดี๋ยว่ายรูปปนะครับโอเคถ่ายรูป เกิดจนมันเกิดจากท่านทั้งหลายที่นำเอาสิ่งของและใจมาถวายแก่เราีวเจริญในธรรมะที่เจ้านะีงเไมไ้ร ชาชนท่านผู้เจริญในธรรมะพระองค์สมเด็กพร้จอมไท่านได้นำเอาสร้อยแหวนเงินทอง ที่เป็นของมีค่ามีราคาในสมัยนี้เอามาบริจาคให้เป็นสมบัติของพระศาสนา เพื่อบูชาจิตของพระยาเจ้าบูชาจิตของพระอริย้าระสงฆ์ทั้งหลาย เวลานี้อาตมาภาพพิจารณาจะคิดบริจาคให้วัดท่าจริง พื่อจะได้ใจสำนักนำไปพิจารณาทำการหล่อพระพุทธรูปอันเป็นสมบัติของพระศาสนาขอลูกหลานทั้งหลายจงานโมทนาในที่นี้ส่วนเงินและปัจจัยที่ได้รับมาก็จะทำจิตเป็นสองอย่างอย่างที่พูดขอลูกหลานทั้งหลายจงร่วมใจกันนโมทนาในผลบุญนี้ด้วย เป็นกระเป๋าแล้วกลับบ้านได้ยอดเงินทั้งหมด สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์นะครับเอาทั้งหมดนี้ทั้งหมดยอดเงินสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์นะครับ ขอให้ทราบโดยช่วกันนะขอให้ทราบโดยช่วกันนะครับขอให้ทราบโดยช่วกันนะเข้าท่า เออมนรู้สึกเลยสีมาเยี่ยมถึงที่ใช่ไหมเอาขอเธอจะเป็นผู้มีความสำเร็จในธรรมะัองพเจ้าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรรลุแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจงพึงมีแก่เธอและครอบครัวขอบใจที่อุตส่าห์ให้การต้อนรับแตไม่จำเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้ไหมก็ต้องขอขอบใจ าแสดงตัวจะต้องการมาแสดงวิธิกาตรเพราะงั้นก็เลยไม่คิดว่าจะมีการต้องรับในโอกย่างเกียกลางความจริงแล้วเป็นการไม่ชอบใจเลยทำให้ลำบากใจกันเขาเป็นพวกนางฟ้าเวลาบรรดาบรรดุนผลรแล้ววิการจะตูู้วิ่งไปใจใช้ไม่ได้เลยถึดวิ่งเอาใจมากไปได้เอาพวกเราทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายถ้าไม่มีอะไรก็ไป ช่วยเขาจัดการทำงานให้เสร็จแต่้งหยักผู้ที่มีงาน ส่วนที่มีผู้มาร่วมอนบโมทนาการการเกิดโรงเรียนก็ไปนะอย่ามานั่งหนื่เยไม่ได้ประโยชน์เราพักแต่แต่มีอะไรกลับไปก็ดีอเลิกวัดบริจาคเลิกทำบุญทุกคนทำบุญด้วยการอนุโมทนา อกันเวลานี้คือบุญมากจังเลย เพราะงั้นก็ทุกคนก็ได้บุญก็พอดีสมาก็พอดี เชทุกคนจับได้แล้วนะครับขอเชิญับได้แล้วครับ ขอท่านผู้ให้น้ำจะมีใจเย็นเหมือนน้ำนะเปิดน้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใจเย็นแล้วนะครับให้ไปไหนออกแล้วนะครับขอขอขอได้ทางนู้นนะถ้าจะได้จะได้มีทางออก Thank you.

อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นทุกคนก็ได้จากทั้งไปเยอะแล้วเราพอจะพูดแล้วนะเราพอะแล้ว ขยายถอยออกไปได้แล้วหลายหลานเอออยู่นานนักมันก็ไม่ดีไปดูคนอื่นไปว่าที่อื่นบ้างที่อื่นก็

รู้กันกันแล้วกันอยากแล้วกันแล้มัน รู้สึกดวงมันเต้จริงๆ ี่จะเริ่มมาสองโมงก็มี ได้ยินว่ารับออกสองโมงปัญหาว่าตรงนี้ฝุ่นเลย มึงไปเจอกับเธอทั้งหลายก็มีสิตลุงนี่ไม่ยอมอิ่มไม่เบื่อในการให้พรก็กทีนะจับสักทีด้วยตาห้าขอไม่ไก็แล้วแต่ถ้าถามแล้วไม่มีประโยชน์กับผู้ฟังส่วนใหญ่หรือว่าไม่ตอบแต่ถามเนื้อขนาดที่เราต่างคนต่างถามและต่างคนต่างตอบไม่มีประโยชน์ที่หลับผู้ฟังส่วนใหญ่หรือเสียประโยชน์ส่วนใหญ่ไปด้วย จะาโทษเขาถ่ายไม่ได้ที่ห้ามถ่ายรูปก็ไม่อยากเป็นดาราก็ที่อย่างในถ่ายออกไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ่ายไปก็ไม่ทำให้เธอไม่ตาย ถ้าเธอยังถ่ายแล้วยังตายอยู่ก็อย่าไปถ่ายเลยปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าที่ทำให้ไม่ตายดีกว่าถ้าอยากจะดีนะเออแต่ว่าถอยออกเลยครับ ขอคนถวายขอคนถวายน้ำจะเป็นที่ดีใจเย็น จะไปใจเย็นกับน้ำแล้วพอใจหรือยังอ่ะจะตื้ออะไรใช่ตื้อดูแบนี้ตัดไปแค่ไปเที่ยวเขาทำงานไม่เสร็จมานั่งตื้ออยู่ก็ได้ประโยชน์อ่ะมาเธอจะเดินทางในจังหวัดที่ข้าวปลอดภัยทันใดที่เป็น บุญทั้งหมดคือการโมทนาเป็นส่วนึุงเหมือนกันก็ขอให้เธอได้รับผลบุญที่ฉันได้ทำในอดีตปัจจุบันและอนาคตการต่อไปเธอทั้งหลายจะมีบุญที่ฉันทำได้แล้วที่เจ้าทุกองค์ทำได้แล้วด้วยขอให้บุญเลยเอาแค่นี้พอครับต้องได้านหน้ากราบเกิดขอออกขอด้านหลังนะครับ